šaubu pērtiķis. Kad šaubas vai kāds cits negatīvs spēks ienāk jūsos, uzlūkojiet to kā pērtiķi, kurš nemitīgi traucē. Jūs lūdzaties un meditējat, taču pērtiķis neliek jūs mierā. Jūs ļaujat tam turpināt, jo esat pacietīgs. Norit sacensības starp jūsu pacietību un pērtiķa palaidnīgo draiskulību. Tā kā esat meklētājs, jums jābūt lielākai pacietībai nekā tam, kurš netiecas. Pērtiķis netiecas. Tādēļ pērtiķa pacietība nekad nevarēs līdzināties jūsu pacietībai. Mums ir ego, arī pērtiķim ir sava veida ego. Ja neveltīsiet tam nekādu uzmanību, pērtiķis galu galā sajutīs, ka ņemties ar jums ir zem viņa goda. Tā pacietība var atvairīt negatīvos spēkus – Un ja jums būs pacietība, tie nekad nespēs uzvarēt. Šaubas, sena kaite, ticība, droša zāles, līdzcietība, pieredzējis ārsts, rūpes, prasmīga medmāsa.